Ռուս խաղապազորակազմի եւ ռուսական փառքի ծառուղի նախագծի ղեկավար Միխայել Սերդիկովի նախաձեռնությամբ այս շաբաթ Ստեփանակերտին Այվազովսկու դրամատրություն հաղորդվեց։ Մայրաքաղաքի գրադարաններում, դպրոցներում ու պատկերասրահում տեղի են ունեցել թեմատիկ միջոցառումներ։ Իսկ այսօր Ստեփանակերտի Այվազովսկու փողոցում տեղի է ունեցել ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու կիսանդրու բացման արարողությունը։ Ռուս զինվորական Սերգեյ Լազևն իր շնորհակալական խոսքն է հայտնում Արցանի տեղադրման աջակիցներին։ Хотел бы поблагодарить автора и руководителя проекта «Аллея российской славы» Сердюкова Михаила Леонидовича, художников, скульпторов, всех тех, кто участвовал в реализации проекта по созданию памятника, а также правительства Нагорного Карабаха. Иван Константинович – русский художник-маринист и баталист, коллекционер и меценат. Вот уже более 100 лет остается одним из самых популярных среди имен русских художников. Редко кому доводилось при жизни завоевать такую славу, какую узнал Айвазовский еще в молодые годы. Слава его была необычной и всеобщей. Картины Айвазовского вызывали восторг у собратьев художников, у признанных знатоков искусства и у широкой публики. Շուշիի թանգարաներ պոակի տնօրեն Լուսինե Գասպարյանն իր խոսքում ասում է, որ հայ ժողովրդի մեծակույն պարծանք Այվազովսկին ստեղծագործելով Հայաստանից հեռու չի մոռացել, որի երակներում հայի արյուն է հոսում։ Այսօր աշխարհին հայտնի Հովանես Այվազովսկի անունը իրավամբ համարվում է հայ ժողովրդի յուրօրինակ այցեքարտը։ Նա հայ-ռուսական բարեկամության խորհրդանիշն է, իսկ նա արվեստը միավորող մնայուն համամարտկային։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը նշում է, որ մենք աշխարհի մշակութային գանձարանին ամենաշատ արժեքներ տված ազգն ենք։ Ճշմարտությունը ստիպում է ասել, որ Կիսանդրու տեղադրման հեղինակները եւ նախաձեռնությունը ռուս խաղապահներինն է, բայց մենք շատ ուրախ ենք, որովհետեւ Ստեփանակերտ քաղաքի Այվազովսկու փողոցում արդեն բացված Այվազովսկու Կիսանդրին շատ բան կհուշի աճող սերնդին, համաշխարհային մշակութային ժառանգության գանձարանին տված մեր ներդրումների մասին, մեր ազգի ներդրումների մասին։ Իրականում էթնիկ հայը Հովանես Այվազովսկին ապրելով եւ ստեղծագործելով Ռուսաստանում թերևս ինձ համար իր կտավներում արտացոլված է հայ ժողովրդի խնդիրները Արցանի բացումը վերապահված էր ԿԳՄՍ փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանին եւ Սերգե Լազովին։ Քահանատեր Մինաս Մովսիսյանի ձեռամբ կատարվեց օրտնության կարգ։ Սվետլանա Պետրոսյան, Արցախ լրատվական։